bertze bide gaituk, Kultur alea. erakusketa hau ikimilikiliklik e, gaur hemen biarritzeko mediatekan inauguratzen duguna e, bueno, hemen egongo da ikusgai, aprilak e, eh, biarte. Eh, erakusketa audiovisual hau sortzen da dala urte bat, e, bueno, Mikel Aboa katedraren eskutikan eta bueno, zuzendarietako bat den Alberto Lizarraldek proposamena egiten dunean, ordu bueno, gu Morgan Crea ekoztetxe bezala e, proiektuan sartzen gara eta hortik aurrea ba bueno, lanean hasi gara eta bueno, ba, urte batez lanean aitu gea eta bueno, ba, proiektua garatu dugu. Baungitorriak entzule gure gaurko kultura eta lonetara. Gaur Morgan Krea ekoiztetxeko asun lasartenen adirazpenekin abiatu dugu gure emankizuna gaur ikimilikiliklik izeneko erakusketa zientesatuko baikara miarritzen ikusgai izango baitugu asteotan. Larun batean, eintzan zuten inaugurazio egitaldia eta hartara josan hartzeren unibertsora gara erakusketa berezionen inguruko argibideak bilduko ditugu gaur

inaugurazio ekitaldian, Morgan Crea ekoiztetxeko asun lasarterekin eta baita ere eh, Mikel Laboa katedrako Juan Cruz igera biderekin mintzatzeko aukera izan baitu. Asun lasartek leknik eta behin burutu duten lanari buruz onakoa kontatu digu. E, e, instalazio hau, ikimiliklik instalazio hau, e, instalazio audiobusioa da, eta e, josan hartze poetari buruzko, bere obrari buruzko instalazio bada. Hau da, ez da retrospektiba bat, ez da dokumental bat, baizik eta bere obra buruzko gure sorkuntza berezia. Berroi urtetako bere lan hartu, e, nolabait bi, bi, bi e, denbora bi partetan eta dago lana, ez? 70ko hamarkadak lan berezi bat ematen du ikimilikiliklik beregunean eh plaza dit plazara ibili e, e spektakulo horri horri buruzkoa eta gero bigarren partean, un, bueno, beste poesia mota bat egiten du eta beste lan bat eta bueno, ba, bi bi parte horiek dira erakusketan e, ikusten diranak, ez? Lanaren erronka edo zailtasuna e, nolabait hori izan, ez da? Ze, bueno, ba, e, Josean berak bere e, lana oso anitza da, ez da? Ba, poesia ikutu du, e, performance e, lanak ikutu ditu, gero musikak e, Mikel Aboa eta beste musikak, ba, bueno, harremana dauka ere bere, harremana handia dauka bere, bere obran ere bai, ordu bueno, gurentza esan, oso erronka errespetagarria zen lan guzti hori hartu eta gure imaginetan edo jartzea, ez? Bueno, orduan zentzu askotan e, eh, Alberto Lizarralde zuzendaria berarekin kontaktuan egonda denbora guztian eta bueno, ba, berarekin kontaktuan egin dugu lana, ez? Nolabait esateko. Ba, arrera, erakustetaren arrera oso oso ona da orain arte, ia san. Santelmon bilabete zegonda. Eh, eskerrak eman gainera, bueno, Donostiak udalari, Santelmo museori eta Mikel Katerari, ba, bueno, ba, asiera batean erakusketa bultza dutelako, eta harrera esan oso, oso ona izan da, bai publiko aldetik eta bai kritika aldetik. Donostian, orain biarritzen gaude, asieratik ere proiektua mugati bi aldeko, ba, bueno, proiektu bezala ulertu egulako, Eta bueno, hain gabiltza hor gestioak egiten, ba, bueno, bai Bilbora joateko, Gasteizera joateko, Madrid, Barcelona, Gipuzkoan ere herri-herri zirkuito bat eh, antolatu nahi dugu eta gero ba bueno, urtean hasiko gera, ba bueno, ba hortik kanpora, frantzean, Belgikan da bar, ba bueno, kanpoan ere eraman nahi izateko. Baiki milikili klik erakusketaren ekoizpena azarduratu den Morgan Crea ekoiztetxeko asun lasarteren adirazpenak entzun ditugu eta gogoan hartu beraz miarritzeko mediatekan ikusi izango duzuela apirila astapen bitarte ba, ikusentzunezko erakusketa. Antolatzaile lanetan, horren guntan, miarritzeko iria, baita Euskal Kultur erakundea, Donostiako Santermo Museoa eta Euskal Herriko Unibertsitateko Mikel Laboa katedra aurkitzen ditugu. Ba, Euskal Herriko Unibertsitateko Mikel Laboa Katedrako Juan Cruz Igerabiderekin ere mintzatu gara, berauk kontatu baitigu, beraien lana, beraien eginkizuna eta eh, erakusketa honen helburua zein den. Hai, ba, Mikel Laboa Katedrak eh, beste ekintza batzuen artean, ba, eh, gure kulturaren historian azterketan ba, ekarpenak egitea da, eta horren parte bada erakusketak eta e, jende aurreko ekintzak ez dugu nahi unibertsitate barruan itxita gelditu. Eta hori horretarako hau e, ikimilikiliklik erakusketa hau bultzatu genuen hasieratik, Eta gero baita ere saiatzen ari gara iparraldeko e, euskal kultura erakundearekin edo kulturan dabiltzan jendea dabilen jendearekin ba gauzatzen eh? hemen e, bigarren ekitaldia da ekaekin gero e, egin genuen baita ere zera em, gerezi denbora paster, pastorala egualdera eramaten lagundu genuen. Beraz, e, gure ekintzen artean, ba, pixka bat gure asmoen artean, ba, bultzatu dugu hau ere eta oso, oso pozik arrera erekin. Bartzeren unibertsora gara matzan e, erakusketa berezia dugu ikimilikiliklik eta hartzeren inguruan ere mintzatu zaigu Juan Cruz zigera bidea. Bai, ba, hartzi izan zen, eh, bultzatzaile nagusietako bat, ez? Esan dezagun, pixka bat, eh, ez daukamairuren buruetako bat, ez, airi gara irekin batera, eta gero jakina artista nagusiak eh, nagusietako bat, eta leterekin, laboarekin, erastundeekin, bere biziko mugimendu izan zen, ez. Hori aztertzen e, ari dira gure ikertzaileetako batzuk, eta e, erakusketaren inguruan e, eskainiko dituzte gure ikertzaile gazte horiek baitzaldi batzuk, e, nik egin dudan sarrera txori, ba, garatzeko, e, bakutza, ba, bai, txalapartaren txalaparta eta abanguardiako musikaren arteko harremana aztertuz, bai mm, garai, e, garaia kontestualizatuz, nik, egin, nik pixka bat egin du, baina hori asko zabalduz, e, dantzaren azterketa bat eginez, e, duan etorreko dira ikertzaile mm, taldetxo bat, Eh, hori hori jendea horrean agertzera, astero astero emango dituzte itzaldiek. Ba, mintzaldi ezberdinak beraz izango ditugu asteotan, ikimilikiliklik eh, erakusketaren arira eta aldiuntan aipatuko dugu, balen itzordua austiralontan izango dugula. Emi harritzeko meidatekako entzunaretoan, ana gandarak bere ikerketa lana esplikatuko baitigu, azalduko baitu. Ez dok amairuren garaira eramanaz, ez dok amairuren mugimenduaren hurbilketa bat eginen digua zuzen ere. Martxoaren amaikan beraz izango dugu lehen itzordu eta ondokoa jakizue martxoaren amazazpian izanen dela. Baina ikimilikiliklik erakusketaren arira, galdegin diogu ere, Juan Cruz zigera bideri zer nolako ondarea utzi digun hartzeren obraunek. Bai, nik ikimilikiliklik e, eh, ja zera horrek e, berak ja eh, egiten du lotura bat eh, gure tradizioaren da vanguardiaren artean. Ja, e, badago jarrera bat, jarrera espiritual bat, jarrera ideologikoare bai, eh? batean, e, zaharrari eutxi, zaharretik e, berreskuratu gure esentziak eta gustatzen hitza, baina gure ez dakit nortasuna, eta eta eta berritu eta gaurkotu eta hori lan horretan oraindik hortan ari gera e, eta pixka bat hauek bidea markatu zuten ez e, garai oso zailetan ez eta hori da ikimiliklik ikimiliklik bai emanaldiak eta bai guk e, bultzatu duen erakusketak ba nolabait adierazten duena evoluzio bat, evoluzio bat eta jarrera bat, ez? badago modernitatearekin e, zaharra arbuiatzeko joera bat, bueno, horri kontra egiten zaio, bada, eta gindu nolabiteko joera romantikoa bat ere bada, baina gero badago, abanguardia egarri ikaragarri bat, eta egiten da e, azkeneko mugimendu artistiko eta kulturalekin lotura, eta ez, ez da poesia eta musika bakarrik, ez, eskultura gaur taldea, eta hor da biltza, gara horretan, ez. Eta gainera, badago, nolabait e, garaiko eh, egoera historikoarekin konpromesu konpromesu konpromiso gogor bat, eh? Politikoa da azken batean, ez? E, e, ideologia bat baino gehiagotatik agian egiten dute, baina baina egoerari aurre egiten diote. Baitzordua emana bera, ziki miliki liklik izeneko erakusketa ikusi nahi baduzue gogoan hartu, miarritzeko mediatekan ikusgai izanen duzuela apirilaren bia bitarte. Gaur mundua aldatu da, erabat. Irurogiko amarkadatik honea munduak, ez et, esango ez dula zer ikusirik, baina e, erabat aldatu da, eta e, nolabait e, kulturaren manifestazioak edo kulturaren e, agertze hori aldatzen ari da. Horon gaurko ez dokamairuk beste beste iturri batzuk bilatu behar ditu. dikan bizirik dago, orduan bizi genuena, oraindik eh, entzuten duzu nola ari diren kantatzen, orduko kantak eta dikan bizirik daukagu belaunaldi zaharrare ura edandakoa gera. Baina belaunaldi berrik beste modu batera ikusten dituzte gauzak eta mm, nik uste dut saiatu behar dugula katea ez eteten. Eh? katea eh, lotura hori ondo ondo egiten. Eh? E, ekarpena, ekarpenetik kendu behar dana kendu beharko da, soberan dagoena, baina, baina lotura hori nola nortasuna esan du lehen ez? Horrekin ba, modu orokor batean, ez? Azkenean giza, giza izaren nortasuna da eta leku batean bizi den giza euskaldunarena kasu honetan, eta barrez, ba, horrekin lotura mantentzia Oroak ebaki banizkio Neria izango zen Etzuen alde gingo Egoak ebaki banizkio Neria izango zen Etzuen alde gingo. there. Kultur Alea. Ba, beno, orain momentu honetan ahia prestatzen, e, endaian egingo den e, eh, badok amairu, eh, kantaldia, mm, bueno, hor parte hartuko dugulako, eta, bueno, aitaren e, abesti prestatu ditugu, mhm. eta gaur, bueno, pose, ona ekarrena izan ditugu, Bauiana lekuona, julen lekuonaren alabaren e, eh, adirazpenak jaso ditugu orain, gogorarazteko, ostira lontan, endaiako bisintxo helizan, badok amairu izeneko kantaldia izango dugula. Ez dok amairuko garaira eramanaz, garaiartako hainbat musikariren lanak gogora ekarriko dituzte. Oian alekun atasabi Lopezekin batera, aira izbak, herri-zerri, pantsoak ajer eta irusoinu taldea ere arituko dira urrene zurren. Ba, horrengoan behinipen, oian alekuona eta sabi Lopez entzuko ditugu, zuzenean, eskenein baitigute, pieza ederra. senti Arkaitz margo bertso zar izanik ederti Oi herri maitati Artzai pakesko pakezko barruti Herri zarbat gerala pentsatu beti Errizar bat gerala pentsatu beti oh, haintzinako Euskal Herria oh, haintzinako Euskal Herria Orainaren ziztoak guretzat adutxar Onda mendiragoaz erillo sugar. Erdi bitxurik haute bidasoan zehar, gero gerra galduta amur eman behar, izkuntza zaigu eskubideak gal arnasik ezin ah Herri txiki izanak kalte hau dakar Herri kalte hau dakar O haintzinako Euskal Herrian O haintzinako Euskal Herrian Geroaren nadarrak naiz ez egon urrez, zertan datorkiguna hartu beldurrez. Ez ezakegu armaren indarrez, baina iraungo hau eskartu sukarrez, naiz guil beharrez eta erio tartarrez gero estali lurrez. Baina herri bat hiltzen ez zukain errez, baina herri bat hiltzen ez Paus izan da entzule gaurkoak eman duen guztia. Nire aldetik, besterik ez, bihar arte eta bien bitarten ongi izan. Aio. zen Gentilariaren jostainu Galdetzen dizu zer kunkitzen Zaitu gehiago Zimistan la milla cautetan osinea aldarti tiraue gizonak eutxitako suzia